Finito igitur punico bello, quod per viginti tres annos tractum est, Romani, iam clarissima gloria noti, legatos ad Ptolomeum, a Egipti regem, miserunt, auxilia promittentes, quia rex Sirie, Antiochus, bellum ei intulerat. Ille gratias Romanis egit, auxilia Romanis non acepit. Iam enim fuerat pugna transacta. Eodem tempore potentissimus rex Sicilie iero. Romam venit ad ludos spectandos, et ducenta milia modiorum tritici, populo, donum exibuit.